Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o oh, en Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones. por la buena amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone que quieres saberlo todo. Si pongo el location ya no es un secret spot. Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada. Y no pensar en nada, y no pensar en nada. Porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto. A veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí. Que me olvido hasta de dormir, hey. Así que no se asusten si desaparezco. Un rato bien lejos, yo me lo merezco. No me hablan de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la vela. Puedo ver el paraíso llegando Isabela. Un mango de Mayagüe después para la palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y él le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Para la baby después saco un disco de trap. No me busques que no me va a encontrar, no me va a encontrar, no, no. Me fui de vacaciones Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseo, tengo todo lo que necesito. Ya no pido tengo todo lo que necesito.